Acacia Music Bank kwa kushirikiana na kundi zima la Credibility Singers kutoka Musoma, Mara, Tanzania wanakuletea uzinduzi wa video yao ya kwanza ya kundi hilo toka Musoma inayokwenda kwenye DVD inayoitwa Karibuni Mataifa. Karibuni Mataifa, mpate kusikia Ilikuwa ni Novemba 6 mwaka huu katika ukumbi wa Holland Msimbazi Center kuanzia saa 6 mchana mpaka saa moja kamili jioni. Kundi maarufu la The Living Voices kutoka kampara Uganda litakuwepo likiwa na waimbaji mahiri na wazoefu. Awesome. Makundi mengine kutoka hapa Dar es Salaam, Tanzania, atakayopamba na kusindikiza uzinduzi huo ni Akisha Singers, Kanani Brothers pamoja na The Voice. Kiingilio kwenye uzinduzi huo itakuwa ni shilingi elfu 4 kwa watu wazima na watoto ni shilingi elfu tatu. Jiandae kujipatia nakala yako ya DVD maridadi siku hiyo ya Novemba 6 mwaka huu kutoka kwa Credibility Singers kutoka Musoma, Mara, Tanzania. Njoo tuwashuhudie waimbaji hawa na tubarikiwa na nyimbo zao. Karibuni mataifa mpate